U Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi Kur'an i Kerimu nalazi se 114 sura. Neke od njih su medinske, neke su mekanske. Razlika između mekanskih i medinskih sura je ima ih mnogo, ali dakle ona koja je najbitnija jeste da su mekanske sure, sve one sure koje su objavljene prije hijdžre, prije preseljenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iz Mekke u Medinu, a medinske sure su dakle sve one sure koje su objavljene nakon te hijdžre iz Mekke u Medinu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mekanske sure uglavnom govore o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanju u drugi svijet, proživljenje, obračuna, nagradu i kaznu, džennet i džahnem, dok medijinske sure govore o propisima. Jer kada se Allahov poslanik alihi salatu wasalam i gotovo svi vjernici iz Mekke kada su se preselili u Medinu, Prije toga u Mekki nije bilo mnogo propisa, postojao je namaz, ono što je bilo od propisa bio je namaz i bilo je izdvajanje zekata općenito, dakle davanje sadake milostinje ne sa današnjim propisima zekata kao što dakle danas postoji. Nakon preseljenja u Medinu dolaze medinske sure, dolaze propisi jer se iman učvrstio u srcima vjernika u periodu boravka, njihovog boravka u Mekiju. Od tih medijinskih sura, prvih medijinskih sura i sura koje u sebi, Allah najbolje zna, sadrže najviše propisa, jeste i sura El Beqara. Odmah, dakle od tih 114 sura, druga sura po redu u Kur'ani Kerimu, sura El Beqara, koja je također i najduža sura. Na 48 stranica u Kur'ani Kerimu prostire se ova sura. Također, po čemu je značajna sura El Bekara? Značajna je i po tome što u sebi sadrži najuzvišeniji kur'anski ajet. Najuzvišeniji kur'anski ajet. Jedne prilike Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem upitao je svoga plemenitoga sahaba poznatog po učenju Kur'ana Ubeja ibn Kaaba. Ubeja ibn Kaaba radijallahu talan, o Ubej, koja je to, koji je to najuzvišeniji, najveličanstveni ajet u Allahove knjizi? Kur'an i Kerimu pa je rekao Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, la ta'khudu sinatu wa la naum, do kraja ovog ajeta ajeta koji je nama poznat kao ajetul kursi, a on je 255. ajet sure El Bekara. I mi konkretno nalazimo se u ovoj suri, suri El Bekara. U našoj prošloj emisiji, koliko se sjećate, bilo je govora o prvoj naredbi i prvoj zabrani u Kur'ani Kerim. Dakle, prva sura je sura El-Fatiha. Nakon toga dolazi sura El-Bekara. Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure el bekara govori o vjernicima, govori o nevjernicima i govori o licemjerima, onima koji su malo sa vjernicima, malo sa nevjernicima, ne znaju kome da se priklone, traže korist. Kada je za njih korist kod vjernika, onda su oni uz vjernike. Kada je za njih korist kod nevjernika, onda su oni uz nevjernike. Muzebzebine bejne zalike, la ila haula, la ila haula. Ne znaju za koga da se opredijeli, za koga da se odluče, kome da se pridruže, priključe, da li ovima ili, ili ovima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure al baqara spomnio osobine ovih triju kategorija ljudi koji postoje na dunjalu nakon toga dolazi prva naredba i prva zabrana u Kur'ani Kerimu. Allah subhanahu wa ta'ala dakle u 21. i 22. ajetu sure El Beqara spominje prvu naredbu i prvu zabranu, a to je također istovremeno i najveća naredba i najveća zabrana. Najvažnija naredba i najistrožija zabrana. To je naredba na obožavanje Allaha Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala Allaha uzvišenog jednog jedinog da se samo on obožava i da mu se niko drugi ne smatra ravnim da mu se niko drugi ne pridružuje u tom ibadetu da se Allahu Subhanahu wa Ta'ala niko drugi ne pripisuje jer Allahu Jalla wa Ala niko nije sličan, a kamo li da bude kao Allah subhanahu wa ta'ala. To su dakle dvije naredbe, odnosno naredba i zabrana. Dva propisa koja dolaze odmah na početku sure Al-Bekar. Da se Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini obožava i niko drugi mimo njega i također da se Allahu subhanahu wa ta'ala niko ne smatra ravnim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuhen Doziva dakle i vjernike i nevjernike i licemjere. O ljudi, obožavajte ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun obožavajte svoga gospodara gospodar je ko onaj koji vas je stvorio i onaj prije vas također onaj koji vas održava na ovom svijetu onaj koji vas hrani daje vam obskrbu obožavajte svoga gospodara da bi u sljedećem 22. ajetu, na kraju ajeta, nakon što je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala u tom 22. ajetu osobine istinskog gospodara koji zaslužuje da se obožava, poput Allah subhanahu wa ta'ala daje nam zemlju, čini nam zemlju pogodnom za stanovanje na njoj, za hodanje njome, za spavanje na njoj za boravak na ovoj zemlji. On, Allah subhanahu wa ta'ala, je sazdao nebesa iznad nas, on ih pridržava, nema toga koji bi mogao nas sačuvati od nebesa ako bi Allah subhanahu wa ta'ala htio da se nebesa ili dio nebesa spuste na nas, padnu na nas. Allah subhanahu wa ta'ala ih uzdigao iznad nas. Ta nebesa učinio našim svodom, on ih pridržava. Vidimo li igdje stubove da pridržavaju ta nebesa Allah subhanahu wa ta'ala. Može li neko drugi? Sigurno ne. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji nam spušta kišu sa nebesa. Spušta nam kišu od ozgo, iz oblaka. Ima li nekoga da može stvoriti makar jednu kapljicu? Da stvori. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Zato na kraju tog 22. ajeta kaže Jalla wa'ala فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Zato nemojte Allahu druge smatrati ravnim, a vi to dobro znate da mu niko nije ravan. A vi to dobro znate da vam niko drugi mimo njega ne može ovu zemlju učiniti pogodnom za stanovanje. Eto, probajte, otiđite na neku drugu planetu pa vidite, pravite sebi tamo smještaj, ugodan boravak, možete li sebi to priskrbiti? Vi to dobro znate da niko drugi ne održava ova nebesa do Allah subhanahu wa ta'ala koji je svojom moći stvorio ova nebesa. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, doista je stvaranje nebesa i zemlje veće od stvaranja ljudi, međutim većina ljudi neće da to zna, da sazna, neće da uzme pouku. I vi to dobro znate da niko ne može spušti spustiti kišu do Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, o ljudi, svi vi ljudi, obožavajte Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Nakon ove naredbe, da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini i da se njemu niko ne smatra ravnim, da mu se niko ne pridružuje, da se niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne obožava bilo kojim vidom ibadeta, Allah subhanahu wa ta'ala spominje poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Kao što se od nas traži da svakodnevno, danonoćno, pogotovo na početku svoga islama, kažemo la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. Nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha, i Muhammed je Allahov poslanik. Allahov rob i Allahov poslanik. Isto ovdje Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku svoje knjige, Kur'an i Kerima, naređuje da se obožava on jedan jedini, zatim govori o istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da ono s čime on došao od njega uzvišenog, u to nema ni malo sumnje, to je istina, to treba prihvatiti Ako neko misli da je to laž, da je Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam bio lažljivac, bio varalica, bio sihrbaz, čarobnjak i ostalo, pjesnik, neka dođe s nečim sličnim, s čime on došao ne od sebe, već od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kaže Jalla wa'ala, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ako sumnjate, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ Ako imate pri sebi sumnje, Ovdje koristi se termin rejb za sumnju. Češći termin u arapskom jeziku za sumnju jeste šek. Jeste šek. Rejb je malo veća doza sumnje. Odnosno, rejb, ovaj termin se koristi za sumnju sa uznemirenošću. Kada čovjek sumnja, strah ga, uznemiren je, nije siguran, odnosno nastoji da sumnja. Nastoji da sumnja. Nije to dakle osnovana sumnja, već on pokušava od sebe da izmisli tu sumnju, da pronađe nešto. Kako bi rekao, ah, to je to. Ovo je ono o čemu sam vam ja davno govorio. Ja sam vam rekao, nije to istina. Klonite se toga. A dobro znam u svojim prsima da je on to izmislio, da zato nema nikakve osnove. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum fi rejb, ako vi prizivate sumnju, mimma nezelna ala abdina, u ono što smo mi spustili, objavili našem robu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Iako je Allah vala na početku sure Al-Baqara rekao Alif mim, zalike il kitab, la rajbe fihi hudan lil muttaqin. Ta uzvišena knjiga koja je uzvišena, došla je od Allaha subhanahu wa ta'ala, od početka do kraja u nju nema, ama baš nimalo sumnje. Također i u ovom ajetu, drugom ajetu sure El eh, Beqare, Allah subhanahu wa ta'ala koristi termin rejb, la rejbe fih, la rejbe fih, u njemu nema, ama baš nimalo sumnje. U njega nema, ama baš nimalo sumnje. Dakle, ni osnovane, ni izmišljeni. Pa isto tako Allah subhanahu wa ta'ala opet ovdje kaže. Rekao sam vam na početku, od početka do kraja Kur'an i Kerima, u njega nemamo baš nimalo sumnje. Sve što je objavljeno, objavljeno je od Allaha subhanahu wa ta'ala. U njemu nema nimalo kontradiktornosti, kao što kaže Jalla Vala na drugom mjestu. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Nakon što poziva na razmišljanje o Kur'anu, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto oni ne uče, ne čitaju, izučavaju Kur'an? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Da je taj Kur'an od nekoga nekoga drugog, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, oni bi u njemu naišli na brojne kontradiktornosti. Međutim, oni od Allaha, Allaha jalla vala, jednog jedinog, koji je najveća istina. I ono što dolazi od njega je također najveća istina. Pa ako vi opet pokušavate od početka do kraja Kur'ana da negdje nađete sumnju, kontradiktornost, vi sa svojim manjkavim razumima, da zaključite, a ah, pogledaj kako se ovo suprostavlja ovome. Vidi, Allah rekao ovdje ovako, rekao ovdje onako, drugačije. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako sumnjate u ono što smo mi spustili našem robu, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pogledajmo kako Allah subhanahu wa ta'ala naziva svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, naziva ga svojim robom, i nema ništa časnije za čovjeka. Nema ništa vrijednije i zasigurno vjerniku ništa draže od toga da bude Allahov rob. Da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer čovjek na dunjaluku dok živi nekome mora robovati. Nekome se mora pokoravati. Nekoga treba slijediti. Pa zašto da ne obožavaš onoga koji jedini zaslužuje da bude obožavan? Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto da ne obožavaš onoga zbog kojeg si stvoren? Zbog tog cilja si stvoren, da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Kao što kaže Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, pobjegli su od robovanja zbog kojeg su stvoreni, pa su počeli robovati šeitanu i svojim strastima. Šeitanu i svojim strastima. Čovjek robuje šeitanu, ako ne robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, ako ne slijedi Allahove naradbe, Allahove zabrane, a za sigurno sve ono što nam je Allah djelovala naredio i što nam je zabranio u tome kori za nas. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'an i Kerimu kaže da on ne želi da imamo poteškoće, da se patimo. Pa sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, naredio, u tome kori za nas. Sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, traži od nas da se toga ostavimo, ostavite se toga jer je u tome šteta za vas. Dakle, vjera dini islam došla je sa najvećim koristima. Zasigurno, nijedna druga. Vjera nije takva. Pa onaj koji ne robuje Allahu subhanahu wa ta'ala i onaj koji ne slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i onaj koji se ne prihvati onoga s čime je došao on od vjere dini islama, taj će robovati nekome drugom, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sigurno, taj će slijediti nekoga drugog, taj će upražnjavati nekakve propise druge. Zato je najčasnije za vjernika da ga Allah subhanahu wa ta'ala nazove svojim robom, pa čak i za poslanike vjerovjesnike. I pogledajmo kroz Kur'an i Kerim kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje posebne događaje Allahovih poslanika, svojih poslanika, posebno Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, našega poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sallam, kada spominje posebne događaje koji su se zbili u njegovom životu, posebnu njegovu misiju, ono što se posebno desilo u njegovom životu, Allah ga spominje po svojim, po, kao svoga roba, po robovanju njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada govori o objavi Kur'ana, Kaže, fe evhajna ila abdina ma evhaja. Pa objavili smo svome robu ono što smo objavili. Tebareke alladhi nazzala al-furqan ala 'abdihi neka je uzvišen onaj koji je objavio furkan svome robu. Zatim ono što mnogi nisu mogli da prihvate neki su teško prihvatali, većina njih nije. Čak je bilo onih koji su bili u vjeri, pa su zbog neprihvatanja toga pokolebali se u vjeri i ostavili vjeru. Isra i Mirađ. Da je Allah, poslanik alihi salatu wasalam, otišao iz Mekke u kuc, da ga Allah subhanahu wa ta'ala preveo iz Mekke u kuc, prebacio iz Mekke u kuc, da je tu boravio, a zatim odatle iz kuca, iz mešćidu laqsa, Allah subhanahu wa ta'ala ga uzdigao sebi. Objavio mu namaz i drugo. U dijeliću noći Allah subhanahu wa ta'ala ga je preveo iz Mekke u kuc. To mnogi nisu mogli da vjeruju, jer dakle, to je poseban događaj. Kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam u tim ajetima, kada govori o tom događaju, kaže Subhana alladhi asra bi abdihi. Neka je slavljen onaj. Neka je daleko od svake manjkavosti onaj. Allah subhanahu wa ta'ala koji je svoga roba preveo u toku noći iz Mesjidu Laksa, iz Mesjidu Harama u Mesjidu Laksa, iz Mekije u Kuc. Dakle, spominje ga po svome, kao svoga roba po robovanju. Zato, dakle, nema ništa vrijednije. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovi, ako smatrate, ako sumnjate da u ono što smo mi objavili svome robu, mimma nezelna ala abdina, fe tu bi surati min mislihi, fe tu bi surati min mislihi, dođite sa surom, kuranskom surom, sa surom sličnom Kur'anu ili dođite sa surom sličnom s kojom je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam od svoga gospodara. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje izaziva. Dobro, ako vi tvrdite da to nije istina, ako vi tvrdite da Kur'an nije od Allaha, ako tvrdite da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam s tim dolazi od sebe, da je on pjesnik ili da je on sihirbaz, vračar, gatar, lažljivac, da ga podučava neko drugi, a ne Allah subhanahu wa ta'ala, da mu on ne objavlje, dođite vi s nečim sličnim s čim dolazi on. Dođite s makar jednom najkraćom surom. I poznato nam je kroz Kur'an da Allah subhanahu wa ta'ala više puta izaziva, traži od nevjernika koji sumnjaju u Kur'an, koji se ismijavaju s Kur'anom, ne prihvataju Kur'an, odbacuju Kur'an. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala tražio da dođu sa knjigom poput Kur'ana u cijelosti. Kur'an, koliko ima sura, koliko zauzima stranica, dođite sa sličnim Kur'anom. Pa nisu mogli. Zatim tražio je deset sura, pa nisu mogli. I evo Allah subhanahu wa ta'ala traži suru. Rekao je bi suretin. Općenito, dođite sa bilo kakvom surom, najkraćom surom od tri ajeta. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنا أحد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر i slično. Sad, dakle, kratkim kuranskim surama. Pa nisu mogli. Fe'tu bi surati mi misli. Vad'u šuhada'akum. I pozovite koji će vam posvjedočiti tome. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. I pozovite svoje svjedoke koji svjedoče tome čemu svjedočite i vi, koji govore isto tako kao i vi. Pozovite svoja božanstva, pomozite se njima da dođete sa najkraćom kuranskom surom ako mislite da je ovaj Kur'an neistina, da nije od Allaha, da ga izmišlja čovjek da je to napisao čovjek. Nažalost, danas imamo ljudi koji kažu za sebe da su muslimani, kažu ko zna ko je to pisao. Čitaj, nauči se arapskom jeziku, poduči se, pa pogledaj ljepotu arapskog stila, pogledaj jačinu, snagu Allahove riječi. Nemoj čitati tamo što je neko prevodio kako je on htio. Slušaj komentar tumačenje Allahove riječi. Pa ćeš spoznati istinitost Allahovog govora. Pozovite sve druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah tvrdi da je ovo njegov govor. Vi koji tvrdite da to nije Allahu dželovala govor, sumnjate u to, dođite sa svima drugima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala in kuntum sadiqin. Ako istinu govorite. Ako istinu govorite, ako vi ne izmišljate to od sebe, ako vi ne pokušavate da pronađete kontradiktornosti i manjkavosti u Kur'an i Kerimu, kako biste rekli, ne, nije ovo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fa فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي nasu wal وَالْحِجَارَةِ uiddet lil kafirin. Ako to ne učinite, ako ne dođete makar s najkraćom surom sličnom kuranskoj suri s kojom dolazi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam od Allaha. Makar sakupili se svi vi o nevjernici i noćima, danima smišljali suru sličnu kuranskoj suri po svojoj nadnaravnosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako to ne učinite, valen tefa'alu, a nikada, znajte dobro da to nikada nećete moći učiniti. Ovdje imamo negaciju valen, negacija len u arapskom jeziku jeste negacija za budućnost, za vječnost, valen tefa'alu, a nikada to nećete moći učiniti ako ne učinite, a znajte dobro da nikada nećete moći učiniti, fetaku nar. Onda se dobro čuvajte džehennemske vatre. Vakudu hennasu vel hijjara. Vakud, gorivo, ono s čime će se potpaljivati, razjarivati ta džehennemska vatra. Vakudu hennas, njen, njeno gorivo biće ljudi. Vel hijjara i kamenje. Uiddet kafirin i ta džehennemska vatra već je pripremljena za nevjernike. Čeka svoje stanovnike. Sam sebe jede, izjeda. Čeka svoje gorivo da se rasplamsa. Zato dobro se čuvajte, nemojte sumnjati u Allahovu riječ. Nemojte sumnjati u ono s čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. U to nema, ama baš nimalo sumnje. Onaj koji sumnja, neka dođe s nečim sličnim, ali neka dobro zna da nikada neće moći doći s tim. Ako bude i dalje sumnjao, pokušavao rovariti i tražiti kontradiktornosti, nejasnoće u Allahove knjizi Kur'an i Kerimu, ismijavati se sa Allahovom riječju, s riječima s kojima je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam od Allaha neka se čuva džahennemske vatre. Ona je već pripremljena. Gorivo bit će oni. I kamenje koje su oni obožavali, odnosno kipovi koji su oni obožavali, odnosno njihovi lažni bogovi, njihovi idoli. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj Kur'anskoj suri, konkretno dakle u ovom ajetu i prethodom ova dva ajeta sure El Bekare poručuje nam da se prihvatimo svega onoga s čime je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam čvrsto, da u to ne sumnjamo. U to, ama baš nema ni malo sumnje, jer niko do sudnjega dana neće moći doći s nečim sličnim. Zašto? Zato što je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah jalla vala je jedini savršen i sve što dolazi od njega je puno mudrosti. Niko drugi ne može doći s nečim sličnim što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Onaj koji bude sumnjao, onaj koji bude nevjerovao, onaj koji bude odbacivao, neka zna da ga čeka džehennemska vatra koja je već stvorena, koja je već pripremljena. Allah subhanahu wa ta'ala molim da učvrsti naše vjerovanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam omili izučavanje njegove knjige Kur'an i Kerima i sve ono što saznamo iz njegove knjige Kur'ana s kojom je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam koja mu je objavljena od Allaha subhanahu wa ta'la da se svega toga prihvatimo, da čvrsto vjerujemo u to i nimalo ne sumnjamo nikada u ono što se nalazi u Kur'an i Kerimu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve sačuva džahennemske, džahennemske vatre, da nam se smiluje, oprosti svima nama, meni, vama, mojim i vašim roditeljima, i da nas uvede sa svojom milošću u džennet i da vječno ostanemo u njemu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da se okoristimo ovim riječima, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.